บุ๊กทูสี่สิบสี่ไปเที่ยวกลางคืน sair à noite ที่นี่มีดิสโกเทกไหม tem uma discoteca aqui ที่นี่มีไนท์คลับไหม Tem um clube noturno aqui? ที่นี่มีผับไหม Tem um bar aqui? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร O que há hoje à noite no teatro? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร O que há hoje à noite no cinema? เย็นนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู O que há hoje à noite na televisão? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะ Ainda tem ingressos para o teatro? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะ Ainda tem ingressos para o cinema? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ Ainda tem ingressos para o jogo de futebol? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Eu quero me sentar atrás. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Eu quero me sentar num lugar no meio. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Eu quero me sentar à frente. คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม Pode me recomendar alguma coisa? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Quando começa o espetáculo? คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม Pode me arranjar um ingresso? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Tem aqui perto um campo de golfe? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Tem aqui perto um campo de tênis? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Tem aqui perto uma piscina coberta?